Tigre, tigre, tigre, tigre da pa pa pa. Tigre, tigre, tigre, tigre da pa pa pa. Tigre, tigre, tigre, tigre da pa pa pa. Tigre, tigre, tigre, tigre da e o Elipa, como é que ele tá? Cheio de novinha querendo me dar. E a Marconi, como é que ela tá? Cheio de novinha querendo me dar. E na 17, como é que ela tá? Cheio de novinha querendo me dar. Cheio de novinha, cheio de novinha, cheio de novinha querendo me dar. Cheio de novinha, cheio de novinha, cheio de novinha querendo me dar. Não quero grana, não quero combo, eu não quero coisa nenhuma. Só quero bunda, bunda, bunda, bunda, bunda. Eu só quero bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda eu só quero bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda. Eu só quero bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda. Se tá no baile essas horas é porque tu representa. E a loirinha senta, senta, senta, moreninha senta, senta, senta e a pretinha senta, senta, senta. de copão na mão. Vou te sarrar, vou te sarrar, vou te sarrar embrasadão. Vou te sarrar, vou te sarrar, vou te sarrar embrasadão. Vou te sarrar, vou te sarrar, vou te sarrar embrasadão. Vou te sarrar, vou te sarrar, vou te sarrar embrasadão. E aí, GG? Solta o back, solta o e solta o beat, ladrão. Digra, digra, digra, digra, da, tigre, tigre, tigre, tigre da pa pa pa. Tigre, tigre, tigre, tigre da pa pa pa. Tigre, tigre, tigre, tigre da pa pa pa. E o Elipa como é que ele tá? Cheio de novinha querendo me E a Marconi como é que ela tá? Cheio de novinha querendo me dar. E na 17 como é que ela tá? Cheio de novinha querendo me. Cheio de novinha, cheio de novinha, cheio de novinha querendo me. Cheio de novinha, cheio de novinha, cheio de novinha querendo me. Não quero grana, não quero combo, eu não quero coisa nenhuma. Eu só quero bunda, bunda, bunda, bunda, bunda. Eu só quero bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda. Eu só quero bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda. Eu só quero bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda. Se tá no baile essas horas é porque tu representa senta e a loirinha senta, senta, senta, moreninha senta, senta, senta e a pretinha senta, senta, senta e a ruivinha senta, senta. Eu tô de copão na mão, vou te sarrar, vou te sarrar, vou te sarrar embrasadão, vou te sarrar, vou te sarrar, vou te sarrar embrasadão, vou te sarrar, vou te sarrar vou sarrar embrasadão, vou sarrar, vou sarrar, vou sarrar embrasadão. E aí, GG? Solta o back, solta o bic e solta o beat, ladrão. <laughs>